10901 fatvo. Emlash, ya'ni vaksinatsiya ro'zani buzadimi? Savol: Meningitga qarshi emlash ro'zani buzadimi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Meningitga qarshi emlash ro'zani buzmaydi. Buning ro'zaga hech qanday ta'siri yo'q. Agar kechasi emlash imkoni bo'lsa, bu yanada ehtiyotkorlik bo'ladi. Vallohu a'lam. Manba: Ilmiy tadqiqotlar va fatvolar bo'yicha doimiy qo'mita fatvolari, 10-mujallad, 251-bet.